Bana bakbu be. Balata. ما شاء يا في Allah aman Allah. Baba bak burada okuyor. Yine bakma, Bu da. Bu da ama bu da. Oku. Ama kullu e, Allah sana yemek yemek yemek et. Haydi maşallah. Koş abla hadi. Bunları da okuyorum.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 Bu bizim de üçüncü bölümde kalmıştık. Haydi kızım. Sonra sonra sonra haydi bismillah. Okuyacağım. Kızım. Tamam. Bir, okuyacağım. <laughs> الحمد لله رب العالمين سبحان الله الرحمن الرحيم لدينا جماعة أنت لما نعطينا أمد عليكم وأنا مقبوبة على طامي تتبون الله بابا بنا بنا بنا أوكي عمنا Ama şare inanı aç. Ölüyorum kimittin. Yakamadım rüyadan tayin. Bütün hatırlar önde el. Rabbana fina amdalleyim. Benim ve bu belele. Allah'ta. Amin. Amin. Haydi, haydi kızım. Dedim bunlara. Haydi, yeter. Bunları okuyayım. Tamam. Hadi. Dede bunları okuyayım. Tamam hadi. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım İzine kira andayım.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 dersimizde kalmıştık. 93. sayfada. Buradan başlayalım inşallah. Kal Allahu Azze ve Celle İnna erselna ileykum rasulen şahiden aleykum kema erselna ila firavun rasule fe asa firavun rasul fe akhadnahu akhda ve bila. Allah azze ve cel Müzzemmil suresinin 16. ayette şüphesiz Firavun'a bir Resul gönderdiğimiz gibi size de üzerinize şahit olmak üzere bir Resul gönderdik. Firavun Resul'e asi oldu. Biz de onu feci bir şekilde tutup alıverdik. Burada İbn-i Uthaymin Rahimullah <clears throat> artık kim o Resul'e itaat ederse cennete girer sözü müellif Rahimullah Şeyh Şeyhül İslam Muhammed İbn İbni Abdülvehhab diyor ki artık kim o Resul'e itaat ederse cennete girer sözü yani Yüce Allah'ın şu buyruklarından açıkça anlaşılan bir gerçektir. Ve atiyu Allah ve Resul'e leallekum turhamun. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين بابا سبحان الله Buraya kadar mı? Aferin hadi kızım Koş. Buraya kadar? Evet hadi git. Ne yapayım? Oh, ne yapayım o zaman? Kızım ben okuyacağım. Al oku hadi oku. Hadi bismillah hadi. Ayeti tekrar alalım. وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الله ورسول إطاعة أدن كي رحمتنا إلى سنس ربنا بير مغفرة وتقوى صاحب لريئتين hazırlanmış eni göklerle yer kadar olan cennete koşun buyurdu Allah Azze ve Celle. Başka ayette Tilke hududullah ve men yuti'illâhe ve rasûlehu yudhilhu cennâtin tecrî min tahtihel enhâr halidîne fîhâ ve zâlikel fevzul azîm. Tamam. Hadi. Kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse Allah onu orada ebediyen kalmak üzere altından ırmaklar akan cennetlere koyar. İşte büyük başarı budur buyurdu Allah Azze ve Celle. Başka ayette وَمَنْ يُطِعِ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللّٰهَ وَيَتَّقِيهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ Kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse, Allah'tan korkar ve ondan korunup sakınırsa, işte onlardır başaranlar buyurdu. وَمَنْ يُطِعِ اللّٰهَ وَالرَّسُولَ والرسول ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا Kim Allah'a ve ahiret gününe kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse işte onlar Allah'ın kendilerine nimetler verdiği Resuller, sıddıklar, şehitler ve salihlerle birliktedirler. Onlar en iyi arkadaşlardır buyurdu sallallahu azze ve celle. وَمَنْ يُطِعِ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظ۪يمًا Kim de Allah ve Resulüne itaat ederse o gerçekten büyük bir başarı kazanmıştır. Ve burada bu hususta çok sayıda ayet vardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadisinde zikretmiş olduğu kullu ummetin yedhulûnel cennete illa men ebe قالوا يا رسول الله ومن يأبى قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Bukhari'de geçmiş olan hadiste diyor ki <clears throat> kullu ümmeti yedhulûnel cennete illa men ebâ. Yüz çevirenler müstesna bütün ümmetim cennete girecektir. Ona yüz çevirenler kimlerdir ey Allah'ın Resulü diye sorulunca şöyle buyurdu. Kim bana itaat ederse cennete girer. Kim de bana isyan ederse yüz çevirmiştir buyurdu. <clears throat> Ve burada müellif rahimullah kim de ona asi olursa cehenneme girer sözü yine Yüce Allah'ın şu buyruklarından açıkça anlaşılan bir gerçektir diyor. وَمَنْ يَعْصِ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا ف۪يهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ Kim de Allah'a, Resulüne asi olur, onun sınırlarına, onun sınırlarını aşarsa, onu da orada ebedi kalmak üzere bir ateşe koyar, üstelik onun için küçültücü bir azap da vardır buyurdu. وَمَنْ يَعْصِ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُب۪ينًا Başka ayette وَمَنْ يَعْصِ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ فَاِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا ف۪يهَا ebede. Kim Allah'a ve Resulüne isyan ederse şüphesiz apaçık bir sapıklığa sapmış olur. Ahzab suresi. Cin suresinde ise kim Allah'a ve Resulüne isyan ederse hiç şüphesiz onun için cehennem ateşi vardır. Onlar orada ebediyen kalacaklardır. Ve burada az önce geçen hadiste yer alan kim de bazen kim de bana isyan ederse o yüz çevirmiştir şeklindeki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sözü de bu anlamındadır. o <clears throat> saniye ikincisi ise en Allah la yarda en yüşreke ma'ahu ahadun fi ibadetihi la melekun mukarrab ve la nebiyyun murselu والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا İkinci mesele ise Allah yapılan ibadetlerde herhangi bir kimsenin kendisine ortak koşulmasına ister mukarreb yakınlaştırılmış bir melek ister mürsel gönderilmiş bir peygamber olsun asla razı olmaz. Ve bunun delili ise Allahu Azze ve Celle buyurduğu gibi Cün suresinde ve ennel mesacide lillahi fe la ted'u meallahi ehada. O halde mescitler Allah'ındır. O halde Allah ile birlikte hiç kimseye dua etmeyin buyurdu Allahu Azze ve Celle. İbn-i Ütheymin Rahimullah şerhinde diyor ki bilmeniz bilmeniz vacip olan ikinci mesele şudur diyor. Hangisidir? Diyor ki Allah Subhanahu ve Teala kendisine yapılan ibadette herhangi bir kimsenin ona ortak koşulmasına asla razı olmaz. Aksine ibadete layık olan yalnızca odur. Bunun delili ise müellif rahimullah'ın zikretmiş olduğu Yüce Allah'ın şu ayetidir. وَاَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلّٰهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللّٰهِ اَحَدًا Şüphesiz ki mescidler Allah'ındır. O halde الله ile birlikte hiç kimseye dua etmeyin. Yüce Allah insanın Allah ile birlikte herhangi bir kimseye dua edip yalvarmasını yasaklamaktır. Allah Subhanahu ve Teala ancak razı olmadığı bir şey yasaklar. Allah Azze ve Celle Kur'an'da Zümer suresi 7. ayette buyurduğu gibi إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تكفروا يرضاه لكم وإن تشكروا يرضاه لكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تكرار إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضاه لكم Eğer küfrederseniz şüphesiz Allah'ın size ihtiyacı yoktur. Bununla birlikte kulları için küfre razı olmaz. Eğer şirk, şirk ederseniz, şirke düşerseniz sizin için ondan şayet ayeti tekrar alalım. İyyakfuru fe innallaha ganiyyun ankum ve la yarda li ibadihil kufr ve in teşkuru yardahu lekum. Eğer küfredersiniz şüphesiz Allah'ın size ihtiyacı yoktur. Bununla birlikte kulları için küfre razı olmaz. Eğer şükrederseniz sizin için ondan razı olur buyurdu Allah Azze ve Celle. وَاِنْ تَرْضَوْ عَنْهُمْ فَاِنَّ اللّٰهَ لَا يَرْضَى عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ Siz onlardan hoşnut olsanız da şüphesiz Allah o fasıklar topluluğundan hoşnut olmayacaktır buyurdu Allah Azze ve Celle. O halde <clears throat> o halde Allah Azze ve Celle küfür ve şirkten razı olmaz. Aksine o küfür ve şirke karşı savaşmak ve bunların sonunu getirmek için peygamberlere pe, peygamberler göndermiş, kitapları indirmiştir. Nitekim Allah azze ve cel ve katiluhum hatta la tekunu la tekuna fitne ve yekunu dinu kulluhu lillah. Fitne yani şirk kalmayıp din ibadet bütünüyle Allah'ın oluncaya kadar onlara savaşın. Yüce Allah ve şirkten razı olmadığına göre mümine düşen de onlara razı olmamaktır. Niçin? Çünkü burada müminin rızası ve gazabı Allah'ın rızasını ve gazabına tabidir. Allah'ın öfkelendiği şeye de öfkelenir, o da öfkelenir. Allah'ın razı eden şey de o da razı olur. Allah küfür ve şirkten razı olmadığına göre mümin de bunlardan razı olması katiyen düşünülemez. Ve burada şirk oldukça tehlikeli bir iştir. Allah Azze ve Celle <clears throat> ayette Nisa suresinde اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُشْرِكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ buyuruyor. Doğrusu Allah kendisine hiç hiç şirk koşulmasından asla mağfiret etmez. Ondan başkasını ise dilediğine bağışlar buyurdu. İnnehu men yüşrik billahi fekad harramallahu aleyhil cenne ve me'vâhun nâru ve mâ lizzâlimîne min Çünkü kim Allah'a ortak koşarsa hiç şüphesiz Allah ona cenneti haram kılmıştır. Onun varacağı yer ise ateştir. Zulmedenlerin hiçbir yardımcıları yoktur buyurdu Allahu Azze ve Celle. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle buyurmaktadır. من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. Her kim Allah'a ona hiçbir şeyi ortak koşmaksızın kavuşursa cennete girer. Kim de ona herhangi bir şeyi ortak koşmuş olarak kavuşursa cehenneme girer buyurdu. Ravahu Müslim ve Bukhari. Bukhari ve Müslim. Muttefakun aleyh. الثالثة üçüncüsü ise diyor ki burada enne men ata'ar rasul her kim Resul'e itaat ederse ve vahhadallahu la yecuzu lehu mevalatu men haddallahu ve Resulü her kim Resul'e itaat ederse ve Allah'ı tevhid ederse, billerse la yecuzu lehu ona caiz olmaz. Ne caiz olmaz? mevalâte e, men hâddallâhu ve resûlû Allah ve Resulü düşmanlık eden kimseye dost edilmesi ona caiz olmaz diyor müellif rahimallah. Yani her kim Allah ve Resulüne karşı gelirse o kim men ata Allah ve Resulü kim Allah ve Resulü itaat ederse işte o kişi o kişilerle asla dost edinmesin diyor.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 edilmesi caiz değildir. Bunun delili ise Allah Azze ve Celle Mücadele Suresinde zikrettiği gibi Allah'a ve ahiret gününe iman eden bir topluluğu Allah'a ve Resulüne sınırlarını tanımayarak düşmanlık eden hiç kimseyle isterse onlar babaları yahut oğulları yahut kardeşleriyle yahut akrabaları olsun karşılıklı sevgi ve dostluk işinde göremezsin diyor. İşte bunlar Allah'ın kalplerine imanı yazdığı ve kendinden bir ruh ile desteklediği kimselerdir. Onlar ebediyen kalıcılar olmak üzere Altında ırmaklar akan cennetler koyar. Allah onlardan razı olmuştur. Onlar da ondan razı olmuşlardır. İşte bunlar Allah'ın hizbidir. Ela haberiniz olsun. Muhakkak ki Allah'ın hizbi felaha kurtuluşa erenlerin ta kendileridir buyurdu Allahu Azze ve Celle. Ve burada İbn-i Ütheymin Rahimullah bunu şerh ederken diyor ki bilmeniz vacip olan üçüncü mesele veya ve beradır vela ve e, diyor ki mesela vela vel beradır vela vel bera pek çok ayet hadisin ifade ettiği çok büyük bir esastır diyor. Tekrar bilmeniz vacip olan üçüncü mesele el vela vel beradır. Vela ve bera pek çok ayet ve hadisin ifade ettiği çok büyük bir esastır. Çünkü Allah Azze ve Celle يا أيها الذين آمنوا لا تخذوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا Ey iman edenler!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 Onlar birbirlerinin dostlarıdırlar. İçinizden kim onları veli ederse, edinirse muhakkak o da onlardandır. Şüphesiz Allah zalimler topluluğunu hidayete erdirmez buyurdu Allah Azze ve Celle. Başka ayette Maide suresinde ise buyurduğu gibi Ya eyyühellezine amenu la tette يتخذ الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين أي iman edenler.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 Eğer küfrü imana tercih ediyorlarsa babalarınızı ve kardeşlerinizi veli edinmeyin. İçinizden kim onları veli edinirse onlar zalimlerin ta kendileridir. De ki eğer babalarınız, oğullarınız, kardeşleriniz, eşleriniz, soy, e, soy ve sopunuz elinize geçirdiğiniz mallar durgunluğu uğramasından korktuğunuz ticaret ve hoşunuza giden meskenler size sizi sizi Allah'tan ve Resulüden ve onun yolundan cihaddan daha sevimli ise sevimli ise artık Allah'ın azap emri gelinceye kadar bekleyi durun. Allah fasıklar topluluğunu hidayete erdirmez buyurdu. Başka ayette آية كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده hatta tu'minu billahi vahde. Allah Azze ve Celle Mümtehine suresinin dördüncü ayette İbrahim ve onunla beraber olanlar da sizi, sizin için gerçekten uyulacak güzel bir örnek vardır. Hani onlar kavimlerine muhakkak bizler sizden ve Allah'tan başka ibadet ettiklerimizden uzağız. Sizi reddettik. Allah'a bir ve tek olarak iman edinceye kadar bizimle sizin aranızda düşmanlık ve kin ebediyen baş, göster, baş göstermiştir demişlerdir. Allah'ın sınırlarını tanımayarak ona düşmanlık edenlerle muhalat dostluk ilişkisi kurmak ve onlarla güzel geçinmeye çalışmak insanın kalbinde Allah'a ve Resulüne imanın zayıf olduğuna delalet eder. Niçin? Çünkü burada sevdiğine düşmanlık eden bir kimseyi sevmek aklen kabul edilebilir değil. Kafirlerle muhalat olanlar onlarla yardımlaşmak onların izlemekte olduğu, oldukları küfür ve sapıklık yolu üzerinde onlarla yardımlaşarak olur. Onlarla meveddet sevgi beslemek ise onların sevmelerini sağlayan sebepleri yapmakla olur. Yani bu kişi her bir yola onların sevgilerini arar. Şüphesiz ki bu türden bir mevalet ve meveddet imanın tümüne ya da kemaline aykırıdır. O halde müminin burada ne yapması lazım? Mümine vacip olan her yakından daha yakın olsa dahi Allah ve Resulüne karşı mücadeleye girişerek düşmanlık eden kimselere düşman olmak, buğz etmek ve onlardan uzak durmaktır. Fakat bu iştenlikle öğüt vermeye ve onları hakka davet etmeye engel değildir. Ve burada müellif rahimullah devam ederek diyor ki İ'lem erşedekallahu li taatihi ennel hanefi el hanifiyete millete İbrahim'e en te'budullaha vahdehu muhlisan lehuddin ve bidâlike emerallahu cemi'un nâs ve halakahum leha كما قال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ومعنى يعبدون أي يوحدون Diyor ki Allah seni kendisine itaat etmeye muvaffak kılsın. Bil ki İbrahim'in milleti dini olan haniflik dini ibadeti Allah'a has kılarak yalnızca ona ibadet etmektir. İşte Allah bütün insanlara bunu emretmiş ve onları bunun için yaratmıştır. Nitekim Yüce Allah şöyle buyurmaktadır. Ben cinleri ve insanları ancak bana ibadet etsinler diye yarattım.'' Ve buradaki bana ibadet etsinler buyruğu beni tevhid etsinler. Ey yuvahhidun tevhid etsinler diye yarattım buyurdu. E burada Şeyh İslam Muhammed İbni Abdülvahhab Rahamallah kitabına devam ederek burada Allah seni kendisine itaat etmeye muvaffak kılsın demektir. E, e, demektedir. Diyor ki burada i̇bn Hüseyin bunu şerh ederken itaat emrolunan şeyi yapmak ve yasaklanan şeyi terk etmek suretiyle istenene uygun hareket etmek demektir. Allah'a itaat etmeyi muvaffak, muvaffak olmak hak yol üzerinde dost doğru yürümektir. Ve burada bil ki sözünü gelince İ'lem erşedekallahu li taati bil ki sözüne gelince ilim ve bilginin mertebeleri hakkında daha özce açıklamalarda e, bulunmuştuk. Bunun tekrar edilmesine gerek yoktur. Ve burada haniflik şirkten uzak olan Allah Azze ve Celle'ye ihlas üzerine bina edilmiş dinin adıdır. Milleti İbrahim, İbrahim Aleyhisselam'ın üzerinde yürüdüğü din yol demektir. Ve burada İbrahim Aleyhisselam ise Rahman olan Allah'ın halilidir. Yüce Allah Celle Celaluhu buyurduğu gibi وَاتَّخَذَ اللّٰهُ İbrahim'e halila. Allah İbrahim İbrahim'i halil edilmiştir. Ve burada İbrahim Aleyhisselam Resullerin atasıdır. Onun izlediği yola uyulsun diye Kur'an-ı Kerim'de birçok yerde tekrar edilmiştir. Onun tuttuğu yolda hanifliktir. Haniflik ise müellif rahimullah'ın dediği gibi yalnızca Allah'a ibadet etmektir. Ve burada genel bir kavram olarak ibadet Allah'ın şeriatında bildirilen, bildirilen şekil üzere emirlerini yerine getirerek ve yasaklarından uzak durarak muhabbet ve tazim ile ona boyun eğmektir. İbadet bu şekildedir. İbadet Allah'ı tazim etmek demektir. Ve burada ibadetin özel anlamı yani tasfilatı, tafsilatı e, Şeyh Rahimullah Şeyhül İslam İbn Teymiye Rahimullah dediği gibi şöyledir. Diyor ki İbn Teymiye Rahimullah Allah'ın seyir razı olduğu gizli ve açık bütün söz amelleri içine alan kapsamlı bir isimdir. Mesela havf, haşyat, tevekkül, namaz, zekat, oruç ve benzeri İslam'ın bütün emirleri bunlardır. İslam'ın bütün emirleridir. İhlas mesela sözlükte temizlemek, arındırmak ve ayırmak demektir. Burada maksat kişinin yaptığı ibadet ile yalnızca Allah Azze ve Celle'nin rızasını gözetmesi ve onun ihsan ve lütuf yurduna ulaşmak istemesidir. Bundan dolayı onunla birlikte ne mukarreb yakınlaştırılmış bir meleğe ne de mürsel gönderilmiş bir nebiye ibadet eder. Yüce Allah şöyle buyurdu Celle Celaluhu. ثم أوحينا إليك أن اتبع أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. Sonra sana hanif olarak İbrahim'in milletine dinine uy o müşriklerden olmadı diye vahyettik buyurdu. Başka ayette قال الله عز وجل وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسُهُ نَفْسَهُ وَلَقَدْ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ إذ قال رب إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين يا بني أن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون Kendini bilmez ahmaktan başka kim İbrahim'in dilinden yüz çevirir? Andolsun ki biz onun dünyada beğenip seçtik ve o ahirette de muhakkak salihlerdendir. Hani Rabbi ona teslim ol dediği zaman alemlerin Rabbine teslim oldum demişti. İbrahim bunu oğullarına tavsiye etti. Yakup da oğullarım, Yakup da ey oğullarım Allah sizin için bu dini seçti. O halde ancak Müslümanlar olarak can verin dedi. Ve burada dini yalnızca Allah'a has kılarak yalnız ona ibadet etmek Allah'ın bütün insanlara emridir ve onları bunun için yaratmıştır. Nitekim Allah Azze ve Celle وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِيَ إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونَ Senden önce gönderdiğimiz her Resul'e mutlaka şunu vahyettik. Benden başka hak ilah yoktur. O halde yalnız bana ibadet edin buyurdu. Yine Allah Azze ve Celle başka ayette وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Cinleri ve insanları bana ibadet etsinler diye, bana kulluk etsinler diye yarattım buyurdu Allah Azze ve Celle. Ve burada müellif rahimullah buradaki bana ibadet etsinler buyruğu Ey beni tevhid etsinler demektir. Sözüne gelince buradaki kasıt tevhidin ve ibadetin anlamından olduğunu açıklamaktır. Yoksa ibadetin anlamına, ibadetin ne hakkında kullanacağına ve ibadetin mücerred tevhidden daha genel bir anlam içerdiğine az önce değinmiştik. Ve burada diyor ki bil ki ibadet iki türlüdür diyor. Birincisi kevni ibadettir. Ve bu yüce Allah'ın kevni emrine boyun eğmektir ve bütün yarat e, yaratılmışları kapsar. Hiç kimse bunun dışında kalmaz. Allah azze ve cel in kullum men fis semavati vel ardi illa atir illa atiyar rahmani abda Başka ayette ve وَعِبَادُ الرَّحْمَانِ الَّذ۪ينَ يَمْشَوْنَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنَ buyuruyor. Bu müminin de kafiri de iyice de günahkarı da kapsar. İkincisi ise şer'i ibadettir. Bu da Yüce Allah'ın Yüce Allah'ın şer'i emirlerine boyun eğmektir. Ve bu ibadet Yüce Allah'a itaat eden ve Resullerin getirdiklerine tabi olan kimselere hastır. Allah Azze ve Celle ayette okuduğumuz gibi ve ibadul الرحمن الذين يمشون يمشون على الأرض هونا Rahman'ın kolları yeryüzünde tevazu ile yürürler diyor. O halde birinci tür ibadet Dolayısıyla insanın övülmesi söz konusu değildir. Çünkü bu ibadet onun fiilliyle olmaktadır. Ancak bolluk, zamandaki şükür belalara karşı sabır gibi halleri övülmesi söz konusu olabilir. Dolayısıyla burada insan ikinci tür ibadet ibadet dolayısıyla burada diyor ki övülür. Ve burada yine ve a'zamu ma emarallahu bihi tevhid ve huve ifradullahi bil ibade. Allah'ın emirlerinin en büyüğü tevhiddir. Bu da ibadet ile Allah'ı birlemek demektir. Ve burada sözlükte bir şeyi bir ve tek kılmak yapmak da sözlükte tevhid demek bir şeyi ve bir ve tek kılmak, yapmak demektir. Bu ise ancak nefi yani red ve isabet kabul ile gerçekleşir. Yani bir hükmü tevhid olunanın dışındaki şeyler hakkında nefi etmek, reddetmek ve aynı hükmü tevhid olunmak, e, olunan hakkında isabet etmek, kabul etmek ile olur. Mesela diyoruz ki insan Allah'tan başka hak ilah olmadığına şehadet ederek Yüce Allah'ın dışındaki bütün varlıklardan uluhiyeti nefyedip yalnızca Allah hakkında isabet etmedikçe tevhidi ne olmaz? Gerçekleştirilmez. Burada tevhidin terim anlamına gelince müellifin tanımı şöyledir. Tevhid yalnızca Yüce Allah'a ibadet etmek demektir. Yani ona hiçbir şeyi ortak koşmaksızın bir ve tek olarak Allah'a ibadet etmektir. Allah'a mürsel bir peygamberi ve mukarreb bir meleği, önder bir kişinin bir hükümdarı ve yaratılmışlardan herhangi birinin ortak koşmadan severek, tazim ederek ve mükafatını umup cezasından korkarak yalnızca ona ibadet etmektir. Şeyh Rahimullah maksadı peygamberlerin gerçekleştirmek için gönderdikleri tevhiddir. Çünkü kavimlerin ihlal ettikleri tevhid budur. Tevhidin daha genel bir anlamı şöyledir. Yüce Allah kendisine has olan hususlarda birlemektir. Mesela burada tevhid üç çeşittir. Bunlar birincisi rububiyet tevhidi. Allah'ın Subhanahu ve Teala'yı yaratma, hükümranlık ve kainatı yönetme, idare etme hususlarında birlemektir. Çünkü Allah Azze ve Celle ayette Allahu haliku kullu şey buyurdu. Başka ayette hel min halikin gayrullah yerzukukum mines semai vel ard la ilahe illa hu hu siz gökten ve yerden rızık verecek. Allah'tan başka bir yaratıcı mı var? Ondan başka hak ilah yoktur buyurdu Allah Azze ve Celle. Başka ayette Tebârekellezî biyedihil mulku ve huve alâ kulli şeyin kadir Mutlak hükümranlık elinde olan Allah yüceler yücesidir ve onun her şeye gücü yeterdir buyurdu Allah Azze ve Celle. Allah Azze ve Celle buyurduğu gibi İnne rabbekumullahu lezî halakas semâvâti vel arda fî sitteti eyyâm ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين İyi bilin ki yaratma da emretme de yalnız O'nundur. Alemlerin Rabbi olan Allah'ın şanı ne yücedir buyurdu Allah Azze ve Celle. Rububiyet tevhidini aldıktan sonra ikincisi uluhiyet tevhidi. Uluhiyet tevhidi demek yani Allahu Celle Celaluhu ibadette birlemektir. İnsanın Allah'a ibadet edip ona yaklaşmaya çalıştığı gibi Allah'la birlikte kendisine ibadet edip yaklaşmaya çalıştığı herhangi bir varlık edinmesi demektir. Üçüncüsü ise isim ve sıfat tevhidi. El-Esma ve Sıfat. Yüce Allah'ın kitabında veya Resul Aleyhisselatü Vesselam'ın lisanı ile kendisini isimlendirdiği, isimlerde ve nitelendirdiği sıfatlarda Allah'ı birlemektir. Bu da tahrif, tatil, tekyif ve temsil yapmaksızın onun kendisi hakkında isabet ettiklerini kabul etmek, nehyettiklerini de nefyetmekle olur. Mesela tatil bazı fırkalar Allah'ın basir sıfatını tevil yaparak tatil ediyorlar. Örneğin mesela Eşariler olsun, hariciler olsun, kullebi olsun, bütün bu batıl fırkalar, mürciye olsun, muhtezile olsun bunlar hepsi diyorlar ki Allah Azze ve Celle gözleri vardır ama biz göre, e, görüyor diyemeyiz. Niçin? Çünkü biz burada Allah Azze ve Celle görüyor desek o zaman insan da görüyor. O zaman biz ne yapmış oluruz? Allah'ı insana e, benzetmiş oluruz. Burada ne yapmış oluyorlar? Allah'ın basir sıfatını tevil yaparak, batıl tevil yaparak tatil etmiş oluyorlar, yok etmiş oluyorlar. Ama ehl-i sünnet vel cemaat diyorlar ki Allah Azze ve Celle görüyordur ama nasıl görüyordur sorusu geldiği zaman şanına yakışır bir şekilde görüyordur. Ama nasıl? Allahu alem. Ama biz inanıyor ki ayette geldiği gibi Allah Azze ve Celle basir basirun bil ibad kullarını görüyordur. Ama nasıl? Allahu alem. Keyfiyet meselesini ehli sünnet vel cemaat Allah'a havale etmiştir. Niçin? Çünkü keyfiyet meselesi Allah Azze ve Celle buna değinmemiş. Ve aleyhissalatü vesselam buna değinmemiş. O zaman ehl-i sünnet ve cemaat bunu üstü kapalı bir şekilde ne yapmışlardır? Allah'a havale etmişlerdir. İmam el-Acur rahimullah diyor ki Allah Azze ve Celle bir sıfat hakkında bilgi vermediği zaman o zaman orada nasıl geçtiyse öylece geçeceksin. Tatil, teşbih, temsil, tevil yapılamaz. Ve burada batıl bir tevil yapılamaz. Diyorlar ki Allah görüyordur ama biz gözleri vardır diyemeyiz. İşte bu batıl fırkalar batıl yorumlar, yorumlar yaparak ehli sünnet çizgisinden uzaklaştılar. Tekif meselesi ise tekif mesela Allah Azze ve Celle gecenin üçte ikisinde, gecenin üçte birinde her gün, her gece dünya semasına iner. Bukhari ve Müslim'deki hadis geçtiği gibi يَنْزِلُ رَبُّنَا كُلَّ لَيْلَةٍ اِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا حَتَّى يَبْقَى ثُلُثِ اللَّيْلِ الْآخِرِ diyor. مَنْ يَدْعُنِي فَأَسْتَجِيبَ لَهِ مَنْ يَسْأَلْنِي فَأَعْطِيَهِ مَنْ يَسْتَغْفِرَنِي فَأَغْفِرَ لَهِ حَتَّى يَطْلَعَ الْفَجْرِ diyor. Allah Azze ve Celle gecenin üçte birinde dünya semasına iner ve kim bana dua eden onun duasını kabul edeyim. Kim istiğfar eder onun günahlarını bağışlayayım. Kim benden dileğini ona vereyim. Ta ki böyle devam eder. Fecri sadık duana kadar buyurdu Allah Azze ve Celle. Burada işte bu batıl fırka diyorlar ki nasıl oluyor da Allah Azze ve Celle semanın en yüksek semadan birinci semaya inecek ve ondan sonra indiği zaman yeri boş kalacak. İn çık, in çık. İnsana benzetmiş oluruz. Ondan sonra burada ne yapıyorlar? Batıl teviller yaparak Allah'ın nüzul sıfatını yine etkisiz hale getiriyorlar. Yok sayıyorlar. Allah Azze ve Celle iniyordu diyorsa mutlaka iniyordur. Aleyhisselatü Vesselam iniyordu diyorsa mutlaka iniyordur. Ama nasıl indiğini Aleyhisselatü Vesselam bize söylememiştir. Allah Azze ve Celle de bunu değinmemiştir. Ha o zaman bize düşen görev nedir? Er-Rahmanu alel arş isteve ayetiyle yetinerek bunun ötesine geçmeyeceğiz. Allah Azze ve Celle şanına yakışır bir şekilde iner. Ehli sünnet ve cemaatın görüşü bu şekildedir. Allah Azze ve Celle şanına yakışır bir şekilde iner ve çıkar. Ama nasıl? Allahu alem. Temsil ise temsil ise وَلَا تَضْرِبُوا لِلّٰهِ الْاَمْثَالِ Allah'a misallar vurmayın diyor Allah Azze ve Celle. Mesela Allah filan kişi gibidir. Allah filan kişi gibidir. Allah filana benziyor. Allah şöyle böyle. وَلَا تَضْرِبُوا لِلّٰهِ الْاَمْثَالِ Allah Azze ve Celle başka ayette لَيْسَ كَمِثْلِهِ şey Onun eşi benzeri yoktur. وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرِ وَلَا تَضْرِبُوا لِلّٰهِ الْاَمْثَالِ işte bu batıl fırkalar e, böyle batıl yorumlar yaparak ehli sünnet çizgisinden uzaklaştılar. Ve burada müellifin Şeyh İslam Muhammed İbn Abdülvahhab Rahimullah'ın muradı uluhiyet tevhididir. İşte diyor ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kendileriyle savaştığı kanların, mallarının, topraklarının ve ülkelerinin mubah kıldığı, kadın ve çocukların esir ettiği, müşriklerin sapıklığa düştüğü tevhid işte budur diyor. Müşriklerin düşmüş olduğu tevhid bu şekildedir diyor. Tahrif yapıyorlardı, tatil yapıyorlardı, tekif yapıyorlardı ve temsil yapıyorlardı. Düştükleri hata budur diyor. Resuller kavimlerini en çok tevhidin bu türünden düzeltmeye çalışmalardır. Resuller hep bu şekilde halkını uyurmuşlardır. Ayette geçtiği gibi وَلَقَدْ بَعَثْنَا ف۪ي كُلِّ اُمَّةٍ رَسُولًا اَنْ اِعْبُدُوا اللّٰهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتِ Andolsun ki biz her ümmet arasında Allah'a ibadet edin ve tağuttan kaçının diye bir Resul gönderdik buyurdu Allah Azze ve Celle. O halde ibadet ancak Allah Celle Celaluhu'ya yapılırsa sahih olur. Bu tevhidi ihlal eden kimse müşrik ve kafirdir. İsterse rububiyet tevhidini ve isim ve sıfatını ve sıfat tevhidini kabul etsin. Farz edelim bir kimse rububiyet tevhidini ve isim ve sıfat tevhidini tam anlamıyla ikrar ediyor. Ancak gidip o kabirde yatana ibadet ediyor veya yaklaşmak maksadıyla ona bir kurban adıyor. İşte böyle bir kimse kafir ve müşriktir. Ama ne yapamayız biz? Hemen o kişiye gidip sen kafirsin, sen müşriktir, sen zıngındıksın. Ne yapamayız? Biz buna diyemeyiz. Diyemeyiz. Niçin? Çünkü bir insanı tekfir edebilmek için hüccet oluşması gerekiyor. Ve burada biliyorsun tekfirin şartları vardır. Birincisi el cehel adam cahil olabilir. Veyahut da el hata hataya düşmüş olabilir. Veyahut da efendim söyleyeyim taklit, yap, e, taklit yapmış olabilir. Veyahut da tevil yapmış olabilir. Veyahut da e, öfkeli olmuş olabilir veyahut da e, hüccet ikamet etmemiş olabilir bu şahsa. Bu tür meseleleri göz önüne bulundurarak o insana gidip ne yapmak lazım? Uyarmak lazım, söylemek lazım. Bak senin yapmış olduğun bu fiil şirktir, küfürdür. Bak Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de bununla ilgili şöyle buyuruyor. Ve aleyhissalatü vesselam sünnette şöyle şöyle söylüyor. Bak bu bu fiilinden dön Yapma etme denilir. O kişi de buna rağmen derse derse bu konuda ne kadar ayet varsa ne kadar hadis varsa beni bağlamaz ve bu inançtayım ve bu inancımdan vazgeçmiyorum derse işte o zaman kafir olduğuna hükmedilir. O da kim hükmeder? Tabii ki alimler ve yahut da kadılar. Bunlar soru cevap bir şekliyle tahkik yaparlar, hüccet oluştururlar. Sıradan bir kişi mesela bazıların yaptıkları gibi وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزِلَ اللّٰهِ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ Bak işte bu kişi Allah'ın indirdiğiyle hükmet, hükmetmiyor bak. işte bu kafirdir, bu şöyledir, böyledir, bu nedir? Bu cehaletin ta kendisidir. Niçin? Çünkü Allah Azze ve Celle ona bu yetkiyi vermedi ki. Şunu git tekfir et, bunu git tekfir et. Adam bir ayet, iki ayet o Maide suresinin ayetlerini getiriyor. Adamı tekfir ediyor. Bak diyor işte bu devlet başkanı kafirdir. Niçin? Çünkü tağutun hükümleriyle hükmediyor diyor. Bak işte bu kafirdir. Çocuklarını işte şöyle şöyle tağutun medreselerine götürüyorlar. Orada okuyorlar. İşte bu adam da kafirdir. Ama kendisine bakıldığı zaman Allah'ın ayetleriyle, aleyhissalatü vesselamın sünnetiyle evinde, Allah'ın indirmiş olduğu kurallarla dört dörtlük evinde hükmediyor mu? Hükmetmiyor. Hiç kimse hükmetmiyor. Dolayısıyla ona göre kendisi de kafir olması lazım. Çünkü bu kurallar sadece devlet başkanı için değil ki. Devlet başkanı için değil. قال صلى الله عليه عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته hepiniz çobansınız ve herkes sürünüzden ve, ve hepiniz ve herkes kendi sürünüz, e, sürününden mesuldür diyor. Devlet başkanı devletinden mesul ise sen de evinden mesulsün. Çocuklarından mesulsün. Dolayısıyla bu hemen devlet idarecilerine has olan bir şey değildir ve hepimiz bundan sorumluyuz. sorumluyuz. Böyle bir bir hataya düşen olan kardeşimiz varsa hemen alel acele Allah'a tövbe etsin ve bu hatasından dönsün diye burada dile getiriyorum. وَلَقَدْ بَعَثْنَا ف۪ي كُلِّ اُمَّةٍ رَسُولًا اَنْ اِعْبُدُوا اللّٰهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتِ İşte bunu okuduk. İşte bu tevhidi ihlal eden kimse işte müşrik ve kafirdir dedik. Ondan sonra innehu Men yüşrik billahi fekad harramallahu aleyhil عليه الجنة me'vâhun النار وما للظالمين من أنصار ansar الله عز وجل. Çünkü kim Allah'a ortak koşarsa hiç şüphesiz Allah ona cennete haram kılmıştır. Onun varacağı yer ateştir. Zulmedenlerin hiçbir yardımcıları da yoktur buyurdu Allah Azze ve Celle. Dolayısıyla burada tevhid Allah'ın emirlerinin en büyüğüdür. Niçin? Çünkü o dinin tamamının üzerine bina edildiği nedir? Temeldir. Bundan dolayı Resuller Resul Aleyhisselatü vesselam Allah'a davette bulunanla bununla başlamıştır. Tevhid Allah'ı birlemektir. Ona hiçbir şey ortak koşmayacaksın. Allah'ı tazim ettiğimiz gibi birbirimizi tazim etmeyeceğiz. Tevhid bu şekilde olur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a davette bununla başlamıştır dedik, dedik ve davet için gönderdiği kimselere de bununla başlamalarını emretmiştir. Hatta aleyhissalatü vesselam 13 sene 10, 10, 13 sene Allahu alem 10 sene Allahu alem tevhidi anlatmıştır. La ilahe illallah anlatmıştır. Ve burada müellif rahimullah gene devam ediyor. Diyor ki ve a'zamu ma neha anhu şirk ve huve دعوة غير معه والدليل قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا النساء Allah'ın yasakladığı şeylerin en büyüğü şirktir. O da Allah ile birlikte başkasına da dua ve ibadet etmektir. Bunun delili ise Celle Celaluhu Allah'a ibadet edin ve ona hiçbir şeyi ortak koşmayın burada. Allah Azze ve Celle. Ve burada İbn-i Ütheymin Rahimullah bunu şerh ederken diyor ki Allah'ın yasakladığı şeylerin en büyüğü şirktir. Çünkü hakların en büyüğü Allah Azze ve Celle'nin hakkıdır. İnsan bu hususta kusurlu olursa hakların en büyüğünde Allah Azze ve Celle'yi tevhid etmekte kusurlu davranmış olur. Yüce Allah inne şirke le zulmin azim. Şirk muhakkak ki büyük bir zulümdür. وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدْ اِفْتَرَى اِثْمًا عَظ۪يمًا Allah'a ortak koşan kimse şüphesiz büyük bir günah ile iftira etmiş olur. وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا باشكا آيات إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار باشكا آيات إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء بير سورة آيات بار شكل إلجلي الله عز وجل برضا ذكرت مش المؤلف رحمه الله بالله Arka arkaya sıralamıştır. Allah'a ortak koşan kimse şüphesiz büyük bir günah iftira etmiş olur. Kim Allah'a ortak koşarsa muhakkak ki son derece büyük bir dalalete düşmüş olur. Çünkü kim Allah'a ortak koşarsa başka ayette şüphesiz Allah ona cenneti haram kılmıştır. Onun varacağı yer ise ateştir. Zulmedenlerinde hiçbir yardımcıları yoktur buyurur. Başka ayette şüphesiz Allah kendisine şirk koşulmasını asla mağfiret etmez. Ondan başkasını ise dilediğine mağfiret eder buyurdu Allahu Azze ve Celle. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadiste اَعْظَمُ الذَّنْبِ e, e, e, en tec'al lillahi nidden ve huve halakak diyor. Buyuruyor. Bu da Bukhari'de geçiyor. Diyor ki en büyük günah en büyük günah seni o yarattığı halde Allah'a ortak koşmandır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Müslüm'ün Cabir radıyallahu anh'ın yoluyla yaptığı rivayette şöyle buyurmuş. Men laqiyallaha la yushriku bihi şey'en dehalel cennet ve men laqiyahu yushriku bihi şey'en dehalel nar buyurdu. Her kim Allah'a ve ona hiçbir şeyi ortak koşmam, koşmamış olduğu halde kavuşursa cennete girer. Kim de onu herhangi bir şeyi ortak koşmuşsa koşmuş olarak kavuşursa cehenneme girer buyurdu. Yine sallallahu aleyhi ve sellem men mâte ve huve yed'u min dûnillâhi nidden nar Allahu Ekber. Şimdi insanlar gidip şeyhlerinden medet umuyor. Şeyhlerinden yardım umuyor. Şeyhlerimi, şeyhleri gaybi biliyor zannediyor. Şeyhleri onu kurtaracak zannediyor. Şeyhleri ahirette ona şefaat ediyor zannediyor. Peki onun cennete gireceği nereden biliyorsun? Allah Azze ve Celle Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve selleme şefaat izini vermeden Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kimseye şefaat edemeyecek. Peki o insanın bu adam diyor ki benim şeyhim diyor cennetliktir e, cennette bana şefaat şefaatçi olacak cennete gireriz diyor. Onun cennete gireceğini kim biliyor? Nereden biliyorsun? Nereden malum? Çünkü Allah Azze ve Celle kim cennete girecek, kim girmeyecek? Kur'an-ı Kerim'de bunu vasfediyor ve kimle girmeyecek? Açık hadislerde beyan etmiştir. Aşirel mübeşşirûne fil cennet. Cennetle müjdelenen yedi ashab onlar bile şek cennete girecekler. Adam diyor benim şeyhim de girecek. Neye dayanarak? Allah dostu diyor. Nereden bildiğin Allah dostu olduğunu? Bizim bildiğimiz Allah dostu olan namazı kılan, orucunu kılan, Allah'ın emirlerini ve yasaklarını uygulayan, hacca giden Allah'ın dostu mu? Evet. Namaz kılan dostu mudur? Evet. Oruç tutan, zekat veren Allah'ın dostu mu? Evet. Ama nedir? Dereceleri vardır. Yani illa böyle kocaman kocan böyle tesbihleri olacak, nohut taneleri gibi böyle asası olacak, cübbesi olacak değil. Sünnete göre Allah dostu Allah'ın kitabına ve sünnetin Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine ittiba eden herkes Allah'ın dostudur. Bu bu şekildedir. Tekrar Allah'ın dostu bize gelen habere göre kim Allah'ın diline, Allah'ın Kur'an'ına ve aleyhissalatü vesselamın sünnetine kim sarılırsa işte o en büyük Allah dostudur. Ama dereceler, dereceleri vardır o ayrı bir meseledir. وَاعْبُدُ اللّٰهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا diyor. Allah'a ibadet edin ve ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Yüce Allah böylelikle kendisine ibadet emretmekte ve ortak koşulmasını yasaklamaktadır. Bu ibadeti yalnızca onun hakkında isabet etmeyi içerir. Ve buna göre son olarak bu, burada e, duralım. Buna göre Allah'a mutlak manada ibadet etmeyen, büyülük taslayan kafirdir. Hem Allah'a hem de onunla beraber bir başkasına ibadet eden müşrik bir kafirdir. Yalnızca Allah'a ibadet eden ise ihlas sahibi bir Müslümandır diyoruz. Hâde vallahu a'lem ve sallallahu ala nebiyyine Muhammed ve ala alihi ve ashabi ezma'in. Subhaneke Allahümme bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfiruka ve etubu ileyk. İnşallah bir dahaki dersimizde şirkin çeşitlerini سيجز إن شاء الله هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته